Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մարտի 24-ը Պալարախտի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է վերնագրով հաղորդումը։ Պալարախտը մարդկությանը վաղուց հայտնի հիվանդություններից մեկն է, որի հարուցիչը 1882 թվականին հայտնաբերեց գերմանացի գիտնական Ռոբերտ Կոխը, ով հայտնաբերելով բացիլը նշել է նաև, որ թուլացած եւ վատ պայմաններում գտնվող օրգանիզմները առավել քան պատրաստ են պալարախտով հիվանդանալու, քանի դեռ հողանգնդի վրական նկուղներ, որտեղ չեն թափանցում արևի ճառագայթները, հյութախտը կգոյատևի։ Մարտի 24-ին ես եղա հանրապետական հակապալարախտային դիսպանսեր պետական ոչ առևտրային միջազգային կազմակերպությունում։ Ինչպես առանձնացավ օրն այստեղ զրուցակցուհիս հանրապետական հակապալարախտային դիսպանսեր Պոագի տնորեն Կարենե Անդրյանն է։ Տիկին Կարինե, բարև ձեզ։ Դարձյալ մարտի 24-ն է եւ դուք հանդիպում եք Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի ունկնդիրների հետ։ Ինչպես է առանձնանում օրը, թեպետ ձեր ողջ կյանքն է պայքար պալարախտի դեմ, սակայն կարծում եմ այսօր փոքրինչ առանձնահատուկ ու յուրահատուկ օր է։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 Այսօր բոլոր պայմանները կան, որ մեր հիմնարկում ճիշտ ախտորոշում ստանան մեր հիվանդները եւ բոլոր միջոցները կա, որ լաբորատոր ախտորոշումը ճիշտ լինի եւ մենք կարանք որոշենք դա վարակիչ ձևա եւ Աբովյանի լաբորատորիայի ռեֆերենս լաբորատորիայի հնարավորությունները մենք օգտագործում ենք, որ ճիշտ որոշվի կայուն ձևերը։ Եվ այդ հնարավորությունները ունենք, որ մեր հիվանդները ստանան լիարժեք բուժումը, չնայած որ գտնվում է Ղարաբաղում։ Եվ դա ընդունված է աշխարի բոլոր երկրներում, ինչ որ կարողանում են բուժեն տարբեր երկրներում, նաև բազմադեղորակակայուն ձևերնել մեր հիվանդները այդ հնարավորությունը ունեն։ Եվ մենք արդեն 12 թվականից ունենք դրա պրակտիկորեն իրականացված այդ բուժումների արդյունքները եւ մեր հիվանդները լիարժեք վերջացրել են ու մենք քրոնիկ չունենք հիվանդներ։ Մեր բոլոր հիվանդները միջով վերջը բուժվում են ու կամած կամած տարիների ընթացքում մենք կարողացանք այդ վար բարակի աղբյուրը եւ այդ օջախները կամած-կամած քիչացնեք նոր հայտնաբերված դեպքերը ահագին իջելա։ Տիկին կարնե երեխաների մոտ լինում են դեպքեր, ինչ է գրանցվել մոտորապես, չեմ ուզում ստույգ թվերի լեզվով խոսենք, բայց երեխաների մոտ լինում են դեպքեր։ Երեխաների մոտ էլ են դեպքեր լինում, որովհետև երեխաները ամենանուրբ օրգանիզմն է, որ ընդունակա բոլոր ինֆեկցիայի նկատմամբ եւ այս տարիների ընթացքում դա ցույց է տալիս որ եթե հիվանդը հայտնաբերվում է նոր դեպք մենք ստուգում ենք բոլոր տանանդամներին ու պետք է կած դեպքում երեխեքը ստանում են քիմիոպրոֆիլակտիկայի զնիազիդով եթե հայտնաբերվում է հիվանդը հիվանդը նույնպես ստանում է լիարժեք բուժում ճիշտ է վերջի տարիներին մենք փոքր հասակի երեխաներ հիվանդ չունենք բայց պատանիների մոտ դա մեկ-մեկ հայտնաբերվում հայտնաբերվում է։ Ու դա մեկ-մեկ է լինում է ընտանյական տուբերկուլոզ, որ հայտնաբերվում է, եթե ծնողներից մեկը հիվանդ է լինում, թե այդ նույն պահին, թե տարիների ընթացքում մեկ-մեկ հայտնաբերվում է, որ երեխաներն են հիվանդանում։ Շատ բարի եւ որպես տարիների վաստակ ունեցող բժշկուհի կխնդրեի ձեր խորհուրդներով դիմեիք մեր ռադիոընկերներին։ Ես բոլորին ցանկանում եմ առողջ ապրելակերպ եւ մենակ դա է բերում, որ մենք կկարողանանք մեր ինֆեկցիան պահենք մեր ձեռքերում ու երևի կստացվի, որ տասնյակ տարիներ անց մենք կկարողանանք այդ ինֆեկցիայի մասին արդեն խոսանք նախկինում։ Տիկին Անդրյանի խոսքը լրացնում է բժշկուհին ունե Ասատրյանը։ Տիկին Ասատրյան այսօր մարտի 24-ն է, ինչի ասում օրը ձեզ։ Համենայն դեպս օրը շատ լավ սկսեցինք։ Մեր տնորեն Տիկին Անդրյանը շնորհավորեց բոլորիս մարտի 24-ի արդիվ, այսինքն տուբերկուլոզի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Բոլորս ուրախ տրամադրությամբ էինք, ավելի ոգեշնչված, քան մնացած օրերին։ Իհարկե, եղանակն էլ տրամադրող է։ Տիկին Անդրյանը ինձ թվում է ամեն ինչ ասեց, ես կավելացնեի այն, որ ավելի շատ մենք պետք է աշխատենք հիվանդության կանխման պրոֆիլակտիկ աշխատանքների վրա, քան թե ասենք հիվանդությունը բուժելու։ Հիվանդները գալիս են ինքնադիմումներով, հիմնականում ռենտգեն դիագնոստիկայի հետևանքով արկածում ենք բուժումներ իրականացնում ենք, իսկ ինչ վերաբերվում է պրոֆիլակտիկային, շատ ավելի մեծ ծավալով աշխատանքներ է ընդգրկում, որը պետք է իրականացվի մեր թիմի միջոցով։ Մենք հնարավորինս չափով աշխատում ենք։ Հիմա այն աշխատանքներ են կատարում շրջանային տուփ կաբինետների հետ։ Այսինքն են հիվանդները, որոնք երկարատև հազով կամ ջերմությամբ դիմում են, իրանք աշխատում են ժամանակին ուղեգրել հիվանդներին մեր մոտ, որպեսզի հիվանդությունը ժամանակին ախտորոշվի եւ բարդություններ չլինեն, ասենք ծանր դեպքեր չլինեն։ Կասեի նաեւ, որ աշխատանքները գնալով ավելի բարձր մակարդակի են հասնում թե լաբորատոր ախտորոշիչ, ասենք սարքավորումներ ելնելով, թե ինչպես նշեց Տիկին Անդրյանը, մեր նոր շենքի վերանորոգման, որ պայմանները շատ ավելի լավ են, հիվանդները ավելի հաճույքով են բարգում բուժվում, տրամադրված են ինչ ասեմ, բոլորին առողջություն եմ ցանկանում։ Աստված տա, որ ժամանակ գա, մենք ապագայում խոսենք անցյալով, տուբերկուլոզային վարակի մասին եւ բոլոր հիվանդներին առողջություն եմ ցանկանում, կոչ եմ անում բոլորը ժամանակին դիմեն, չսպասեն։ Դա հաջորդ հարցներ իդեպ, դիտես հա։ ինչու շատերս անտարբեր ենք մեր իսկ առողջության հանդեպ եւ այսպես թե այնպես անցյալով ենք խոսում, այսօր էլ ենք անցյալով խոսում, որովհետեւ մի ժամանակ տուբերկուլոզը դեպքեր ունեին, քան այսօր։ Դիմել բժշկի առաջին նշանների դեպքում ինչու մենք վախենում ենք։ Առաջին բժիշկը յուրաքանչյուր մարդ ինքն է իր բժիշկը, այսպես ասած, փակագծերում ճակետավոր, եթե նշանները իհայտ են եկել, այստեղ կան բոլոր պայմանները։ Մեր հիվանդները անտարբեր չգտնվեն իրանք իրանց հանդեպ, իրանց ընտանիքի անդամների հանդեպ։ Ասենք, եթե հիվանդը ջերմում է 1 շաբաթ, 2 շաբաթ հազը շարունակում, ախոր խարտադրություն արդեն կա, թուլություն կա, ընտանիքի անդամի կամ հենց անձամբ իր հանդեպ, իրանք աչքաթող չանեն, ականջի հետև չգցեն սկսեն, ասեն մի քանի օր հաբեր ենք ընդունել, մի քիչ կլավանանք եւ այլն եւ այլն։ Առնվազն երկու շաբաթ գոնե հետո դիմեն մեզ։ Մեր բոլոր հետազոտությունները, ախտորոշում, լաբորատոր ախտորոշից հետազոտությունները անվճարեն շատ լավ մոդեցում է ցուցաբերվում ինձ թվում է մեր կոլեկտիվի կողմից բոլորը գոհ են արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ ձեր հանդիպումները ինչ են տալիս ձեզ Տալիս են ասենք այն, որ մենք ավելի ինֆորմացված ենք լինում ժամանակակից բուժումների առումով, ասենք մենք ունենք MDR, PDR, XDR հիվանդներ, որոնց բուժումը իրականացվում է հենց անմիջապես իրանց միջամտությամբ, փոխհամագործակցում ենք իրար հետ, Ամեն ամիս մենք մոնիտորինգներ ենք ներկայացնում բաց կազմակերպությանը, հիվանդների, ասենք, բուժման ընթացքը ոնց է լինում, ընդմիջումներ լինում են, բուժումից հրաժարվում են թե չէ։ Եթե այո, ապա իրանք հաճախակի այցելում են մեզ, հիվանդների հետ հանդիպումներ են ունենում։ Հետազոտությունները մենք կատարում ենք միացյալ ուժերով, լրացուցիչ, եթե ինչ որ մի բան կա, ասենք, իրանք խորհուրդ են տալիս մեզ, ու ասեմ, որ ահագին առաջընթաց կա, մեր համար ավելի հեշտ է հիվանդի հետ աշխատելը հենց իրանց միջամտությամբ։ Ինձ հետաքրքրում է այսպիսի մի հարց, ասեմ ձեզ, որ ես երեք գործողման էի մեկնել Մարտունի, եղել եմ շրջանային բուժմիավորումում եւ գլխավոր բժշկի պաշտոնակատարը այժմ պարոն Գասպարյանը գտնվում է կուրսերում Հայաստանի Հանրապետությունում, փորձում էի մեկնաբանել այդ բժշկու հետ այս թեման, որ մարտի 24-ը Բալարախտի դեմ պայքարի միջազգային օրն է նշեց, որ ճունեն իրենք այդ մասնագետը այսինքն մի ամբողջ շրջանի բուժմիավորում չունի։ Հարցը իհարկե ես կուղեմ նաև համապատասխան անձանց, սակայն ցանկանում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, ձեր խոսքը այդ մասին։ Ճիշտն ասած, հակապալարտային դիսպանսերն էլ էլի մասնագետների առումով համալրած չի, զարմանալի չի, որ շրջաներում էլի այդ փաստը կա, բայց մենք աշխատում ենք միասին բոլոր շրջաներին հիվանդանոցների թերապևտների հետ միասին ու ցանկացած դեպքերում թերապևտները կցվում են դուբ կաբինետի աշխատանքի հետ։ Ամեն շրջանում կա բուժքույր, որը պատասխանատու է լինում դուբ կաբինետի աշխատանքի։ Դա նշանակում է, որ եթե հիվանդը դուրս է գրվում հակապալարախտային դիսպանսերից ու շարունակում է իր բուժումը ամբուլատոր պայմաններում, մեր ռեգիոնալնի ֆելչերը ծանոթացնում է այդ հիվանդի բուժման հետագա ընթացքի հետ եւ հիվանդը լիարժեք բուժում աստանում ամիսների ընթացքում տուբ կաբինետում այդ բուժ քորոչոս կողոցյան տակ եւ ամենամիս այցելությունների ակադարում մեր դիսպանսերում ու եթե պետքա լինում հետազոտվում է եւ թերապևտները եթե լինում է դեպքեր որ անհրաժեշտությունը կա որ հիվանդը հետազոտվի ու դիագնոստիկան ճիշտ կատարվի տուբերկուլոզի հայտնաբերման նպատակով բոլոր հիվանդներին ուղարկում են մեզ մոտ բժշկուհիներն նշեց որ ուղարկում են ձեզ մոտ եւ նշեց նաև, որ անչափ գոհ են, որովհետև բաշար մակարդակով այստեղ կազմակերպում են այդ հիվանդների ընդունելությունը, բուժումը եւ այլը եւ այլը։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ ցավոտ հարց է, որը պիտի լուծվի։ Նախքին սովետական տարիներում ճիշտն ասած ամեն շրջանում, ամեն շրջանային հիվանդանոցում կար դուք կաբինետ ու աշխատում էին բժիշկները եւ բուժքույրերը։ Հիմա ճիշտն ասած մի քիչ այդ կապը որ կա մեր շրջաների հետ, մենք ունենք ֆելչեր, մենք ունենք հնարավոր մեքենաներ, որը տրամադրված է եղել բասի կողմից մեզ համար եւ այդ մեքենաները հենց հատուկ տրամադրվել են։ Այդ պահին, որ մենք կարողանանք նրանք հիվանդի դեղորայքը իրան բուժումը անցկացնենք իրաց գյուղարանքներում, որ հիվանդը կարողանա ամբուլատոր փուլում շարունակի իր առօրյա կյանքը իր ընտանիքում, իր աշխատանքը, եթե հնարավորությունները լինում է գյուղում եւ չստեղծի դժվարություններ հիվանդի բուժման ընթացքում։ Եվ բոլոր բուժկետներում էլ բուժքույրերը ծանոթանում են մեր աշխատանքի հետ ու այդ երկարատև աշխատանքը այս տարիների ընթացքում ցույց է տվել, որ դա էլ Գերիքում, այո, միջին բուժ աշխատողները հա, բոլորը ընդգրկած են այդ ծրագրի մեջ ու բոլորը աշխատում են մեզ հետ։ Ու ամեն տարի մենք երեք էլ գնացինք մեր բժշկական ուսումնարանում, մեր ֆելչերը անցկացրեց էլի բաց դաս տուբերկուլոզի մասին, ու մենք մտածում ենք, որ բոլոր այսօրվա ուսանողները հետագայում աշխատելու են տարբեր ռեգիոներում որպես բուժքույր, որպես ֆելչեր, ու իրանք էլ որ ունենան այդ պատկերացումը ու աշխատեն, որ ժամ ժամանակին մեր ժողովուրդը նպատակային ստանան հետազոտում կամ բուժում մեր հիմնարկում Վերջում ցանկանում եմ ռադիոյն կնդրներին մեկ անգամ եւս հիշեցնել, որ Պալարախտի հետազոտումն ու բուժումը Արցախում իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում անվճար։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը, Հանրապետական հակապալարախտային դիցպանսեր ՊՕԱԿ-ը համագործակցում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Պալարախտի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակի եւ բժիշկներ առանց սահմանի ֆրանսիական կազմակերպության հետ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հետաքրքիր է իմանալ։ Ուղիղ փայլուն մազերն այսօր հպարտանալու իրավունք են տալիս։ Գանգուրներն ուղղելու համար մենք օգտագործում ենք տարբեր քիմիական բաղադրության նյութեր՝ ֆեն, արթուկ, Ինչ է սա, ուրվա պահանջ, ամենևին էլ ոչ։ Միշտ էլ ուղիղ մազերը համարվել են գեղեցիկ։ Ռուսաստանի հյուսիսի որոշ գյուղերում գանգուր մազերը համարվել են անառակության ապացույց։ Գեղեցկուհիները ամեն կերպ ջանում էին ուղղել մազերը։ Առավել հարուստ աղջիկները օգտագործում էին հատուկ եթերայուղեր, իսկ հասարակ ժողովուրդը մեղր եւ ձեթ։ Դերվաղ ժամանակներից Ռուսաստանում հիացմունքի առարկա է եղել միջև գետին հասնող ծամը, միջև կրունկները հասնող ծամը գլխի մոտ պետք է լինի վզի հաստության, իսկ ներքևում ավելի բարակ։ Աղջիկները, որոնք չունեն այդքան փարթամազեր, հյուսների մեջ մտցնում էին վուշե, քոլքեր կամ ժապավեններ։ Շատերը պատրաստում էին հատուկ եփոքներ մազերի համար։ Իսանրվելի սանր թաթախում էին եղինջի հյութում։ Երիցուկն օգտագործում էին մազերին ոսկեգույն երանգ տալու համար։ Թուլացած վնասված մազերը բժում էին թթված կաթի, եղինջի եւ սոխի պատրաստուկներով։ Բարեկամներ ասյուրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։